Când noua jertfă ai rânduit, un dor nespus se-ai împlinit, cu tot ce hoi te dai neconetetnit. Iisus acum îți mulțumim, iubirea ta o preamărim, pe-a noastră în schimb ți-o dăruim. O, Doamne, Tu în noi trăiești și tuturor ne poruncești să ne iubim cum ne iubești.